Tomas ergi guek iran egin hun, Tomas? Egin hun. Biharko luren elkartiaen uh, e, kidehiz jagu eta e, bon hor azken egin hoietan ikusten jagu hunan beste edabideetan badiela e, aipatzen uh, uh, barbalot edo insekto hoien apurtze gaitz bat eta aipatzen duk aipatzen die mente baten buian ez lizateki ala habo halako ikordin deja gertze handia badela eta justokin uh, takat hazar baten ez bena bai ikerketa bat jaman Ez zian, xuxen horta zatsarian, men espikatzen haldekuka nula horta heltu ziden? Be, horta heltu, heltu ikerketa bat egin diag hor uh, äh, laruneko erremu hortan, äh, Natura 2000 erremu hortan. Uh, baita problema bat hor soien uh, edo saien uh, desagertze bat eh, agertzen uh, da edo gaiko ainharrak bai de desagertzen haitia eta horren uh, esplikazionia da uh, problema bat kabalen uh, tratamentiekin kabaliak uh, eh, falen, udako pentsidat uh, eh, jun deno lehen tratamentiak errezibitzen tie, antiparaziter eh, da frantzesez, ivermektin edo fimabendazol orako molekulak, eta hoik, uh, molekula hoiek uh, berriz atzamaiten tie geho kakaetan edo hurran, eta uh, desagertzen dira uh, edo kaka eh, jale insekto horiek eta txoiek bai uh, ondo jo txarrak badia txoien gainen bai uh, alde batetik uh, be, behaen jan haia desagertzen beita eta e uh, pesizida horiek uh, zamaiten bai uh, txoien uh, jan Ordina azkenin da zerbait uh, da zerbait eh, ekosistema baten uh, ulertze hoi, duk uh, eh, komprenitzia tratamentu tipi batek, uh, ara, uh, ondu jo izigarri luziak uh, ukaiten altida, uh, eta hor geho guk formakuntzak eta eksperimentazioak egiten diak hanko laboiekin, eh, laboi uh, bolundrezekin, uh, tratamentu hoien uh, ez jabiltzeko, uh, lehenik uh, analisako prologikoak egitez, ez tratatzeko ez balin bada behar, eta beste uh, tratatzeko moldien uh, baliatzeko bai uh, guk uh, olio esentzialak edo fitoterapi veteriner deako horren jabiltzez. Uh, Hala, elkibidik proposat zentuzi hotxemena, nuntik, uh, nuntik heltu zaizie, ideia, uh, eh, barbalot hoien edo insekto hoien deja gertzia, jiten ahal zela, uh, kabalen, uh, kabalen edo tratamentu hoietaz. Nuntik jinda? Bo, aski bada, badela holako fenomeno bat zenta bezik erlezainek adibidez badakie bortilat ekartzen tien uh, uh, zumbaitek, de, fen, problema zumbait uh, izaten altiera, uh, hoi ikusi izan da Pirineoetan, uh, Ot Pirineoetan, eta hola, zenta um, berliek edaten die, uh, be, hor den hurra, eh, uh, uh, behientak edo ardientako den hura, eta hur hortan da batutzak horako molekulak. Hordin, uh, aspalditik uh, badakiak badela problema hoi, eta bada, bai beste zerbait, uh, hoi uh, labua edo hazle hoek uh, da uh, kaka hoiek, beziki behien euh, kaka hoiek, ez dira desegiten. Euh, hor uh, egoiten tutsak, uh, ara, idortzen, ekiakin eta ek, egitentik uh, kaka plata bat hola. Eta hoi, uh, denboa hanitz hartzen dik berriz euh, desegiteko. De da kaka hoietan batiera molekula hoiek

Hor, euh, normal batina, uli eh, hoi kronometratik izan duk, euh, uli bat, euh, behi batek uh, kakabat egiten dialaik, uh, bos minuten buian lehen ulia helzen duk. ez dik du erdi baten buian, uh, kakahortan uli arrautze hanitz jadanik uh, ezarek izan duzak, mena, oai, fenom, molekula hoiekina, uliak ez dutzak joan eta hitzen tia ebai, eh, ez die, eh, ara, lana egiten ahal, azkeni. Mhm. Eta, uh, edo insekto hoien uh, edeja gertzia, ez txuk spozatzen ez dela razu bakotxa, seni edo jinko txakur, egizel erraitenik jinko txakuren kontre uh, tratamentu bat ebai, pentsetan, ususka, horrek bai. ebai balin ba ez dikunik egiten. Bai, hoi, be, beziki, 2000 hemen sortzin, uh,

erdiekin, nigan eh, urtin, geho angioa egututzak beti ikusten nula biologikoan behesiki, bon, bat tutzak uh, tratatzeko BT, Bacillus Rengensis, uh, eh, delako proposamen hoi, mena ez duk la hain mankor edo erraginkor, ordin... Eh, gaur egin eh, la, etxalde de uh, eh, beste egiteko molde bat plantan ezagetie, jarra horrekin uh, ban beti horda, problema beti horda, baina mena, kalte ahalkalte hoiek bezain tipitzeko edo, ara frantxez bada hitz moderno bat erretena, la resilience da, la prasito baten kontra nola, etxalde batek nola resistatzen aldina, belhar, motak uh, eh, kanbiatzez, onkailu organikoek uh, biantago ekartzez, uh, teknikak uh, ala presione horren mm, nola erran menpeatzeko. Mhm. Eta justokin inkesta hortan ba, bat tutuka zenbaki helibat ez dakat, deja gertze hoia ipatzen baita, uh, ez dakat nik eguneko berrogeiaz apurtu diela uiik edo ez badiatu ginean, eh, bada urte bat edo hola, Alemanian uh, izan zen eh, ikerketa luze bat eta parke uh, natural baten barnin, eta hor agertzen zen uh, hamar urtez eguneko hogeita hamar eko insektoak eta txoiak ebai desagertu iztiala, eta hoi zen parke natural baten barnin, horien uh, eran ahedik, uh, herri handietan, uh, industri herri eta labontsa produktivista erribuetan, bara, eh, kaltiak uh, eh, handiak utiera. Geo da ikusten dugun agu inguian, eh, nik beti heben haiten jan petiarin adibidez, uh, bedatxin, uh, altxali, gutiago ikusten ditugu, la,

laboa imendin baita e, ala, erritaren hartin eh, eta hola, eta gaizak fite desak erzentia, mena fite arrazitentia ebai, eh? e, eh, ezi sumait uh, ezartzez, tratamentu hoien uh, alternatibak, uh, ala, jabiltzez, fite, joiten da, alde, ba, fin, batin, la fite mm, berriz, uh, ekosistema berri bat ebai, uh, fit. fite, agertaratzen adiak, ah, bon, hemen, hemen kobaldintzetan uh, posible da, guan, eh? Ez duko eh. galdu ikordinuan? Ez, ez, bate, bate, bon. beharri. Azken hitz bat, Tomas, baduzie eh, antolatuik horkan aldudekin, eh, baduzie hitz ordu bat, ebai, ipatzen haliak izien elkartien aktualitatea? Bai, bai, baizik uh, dagun ostegunin, uh, kan aldudekin, uh, ble alkartik uh, proposatzen dizu zuzenean zure esku emankizun bezi bat, laborantza biologikoaz, uh, egin dizugu ara, quiz edo jo, quiz joko baten uh, moldin. Ara. Me, me joatzeko untsa ezagutzen du zienez uh, eh, lau antsa biologikoa, uh, eh, galdezketa tipi batekin, joko moldin, uh, iutaldekin. Eta hori uh, dargin ostegunin, uh, sortzi honetan, sortzitik uh, bedatzi hartino, kanal dudeko webgunin, uh, xuxenin. Untsa du, keskerrikan itz, Tomas? Bai, zierra.